для слухачоў старэйшых за 16 гадоў. Літаратурная анталогія. Шаноныя слухачы, прапануем ваш увазе старонкі рамана Івана Меліжа «Людзі на балоце». Выканаўца артыстка Ліка Пташук. Калі вячэрылі, Яўхім сказаў: «Ну што, бацька, перамерылі ўсю нашу зямлю? Хаім на тым свеце, засіпеў стары глушак, але не дакончыў пільна зірнуў на Яўхіма. Гаварыў з кім? З тесцем, з чарнушкам. Тры дзесяціны найшлі, кажа, неўпісаныя, найшлі як ляжала зямля век вечна без карысці. Дык ахвоты не было нікому да яе, сказаў стары глушак, а як узяў, абрабіў абсеўдак. Ну што выражуць цяпер? Выражуць так. Дай, мабыць, не тры дзесяціны, а ўсе пяць выражуць. 5. А это чаму? А калі там усяго тры было, спытаў глушак і без таго найшлі лішак у нас быў лішак лішак усё лішак мой сам я ўжо лішак што б ім на тым свеце на гарачым вуголлі злосць змянялася крыўдаю лютасць кволасцю тады чуў сябе няшчасным адзінокім бездапаможным ледзь утрымліваўся каб не паскардзіцца ды перад кім было кволіцца перад дурною старою ці перад гэтым смаркачом, які стаў супроць бацькі. Пасля вячэры, калі Сцяпан падаўся гуляць, а старая выйшла ў хлеў, сказаў Яўхіму: « Парадзяўляліся, Ке прымелі з'елі б. Ну з'есці не з'ядзяць, спакойна з разважнасцю прамовіў Яўхім, А кавалак сцягна, мабыць, уварвуць. Жывое рвуць клыкамі, прасіпеў глушак. Бога ім няма. Яўхім зноў сказаў разважны, як бы старэйшы: « Нічога не зробіце ім, тату, Волі багато далеем. Уласцім прыяе, адказаў Яўхім. Пасмялелі. Зноў брала старога лютасць, раздзімала грудзі, пасмялелі, як маслак прапаў. Жыў быў, Небось сядзелі як жабы на карчах. Тут стары шчыра горка ўздыхнуў. Эх, прапаў чалавек да пары. Якай не было. Маўчалі. Потым Яўхім дзіўна сказаў: Амо ён і не прапаў, той маслак. А, як гэта не прапаў? Глушак аж то зануўся насустрач, дыхнуў горача ў Яўхіма ў твар. Ці чутно што? Будзе чутно. Як я то? Будзе чутно, спытаў глушак. А ось так. Возьме, ды зноў паявіцца. Так это ж няпраўда. Глушак быў так расчараваны, што гатоў быў раззлаваць. Ну, як няпраўда, дак што? Не было праўды, дак няпраўда паможа. Абы памагла, бацька разумна гаворыць яўхім прыкрасць адразу прапала глушака занепакоя ў клопак а як не павераць павераць адзін не паверыць другі а багата хто і павераць адказаў яўхім дай бог кеп поверылі прыцехлі б трохі глушак падумаў у голас а это праўда е ён маслак ці няма а А вы пра яго чулі, зналі. Як будуць знаць, ён і будзе ўсё адно, што жывы. Яўхім сказаў: « Яго і цень пужаць будзе. Абы ён варушыўся. А это праўда, адказаў глушак. Ноччу глушак доўга не мог заснуць. Апаноўвалі ўспаміны. Як зо год за годам можна сказаць усё жыццё, Ён гнуўся, выжыльваўся дзеля сваёй зямлі, якую прагавітая галота за нішто зараз хоча парэзаць. Колькі ж ён уведаў гора, колькі ўвабраў пакуты, каб адно прыдбаць тую лапінку, што каля цагельні. Усё дабро сваё, Пасах увесь жончын перавёз на кірмаш, збіраючы тыя грошы. Долю сваю, можна сказаць, знявечыў праз гэта. За пасаху ж пасабраўся з няўдаліцы лантуховай кулінай. Гнілога лантуха, бацьку яе ўсцёг сабе на плечы, каб прылічыць да сваіх блішчасты лантухоўскія залатоўкі. А я яго шукалі. Залатовак аказалася многа менш, чым думалася – Толькі ўдала прадаўшы лантухоўскую палоску, змог нарэшце купіць тую прываблівую лапіну, што каля цагельні. Усё рабіў, жыў, можна сказаць, дзеля тае зямелькі, што каля цагельні ляжала, дзеля той лапінкі, потам, крывёю, урабіў яе ўсю, Глушак успамінаў, што і тая зямля каля сажалкі, ці лёгка яму дасталася. Адзін Бог ведае колькі папераддаў дабра таму свістуну аднаногаму, пакуль не стаў гаспадаром на яго палосцы. Колькі потом яшчэ плётак перанёс, колькі людской крывоты перанёс за нішто. А ўсё-ткі што не было тады, на Бога грэх скардзіцца. Непагана ішло ўсё тады, у пачатку вайны з германцамі. І ад службы Бог паспрыяў уратавацца. І правая рука не служыла, як мае быць, але пэўна не паглядзелі па на яе, каб не ўдалы кадоўбчык масла, доктару. Глушак помніў. Не, як каму, а яму ў тую вайну Бог прыяў. Самы час быў жыць. У другіх няўпраўка, а яму ўдача сама ў рукі ішла. Неўзабаве пасля таго, як прылучыў зямельку ад аднанонага, прыдбаў яшчэ трохі ў дзятлікавай удавы. Дзятліха не вельмі таргавалася ёй усё адно, ні на што была тая зямля без чалавека, без працаўніка. Тады зяўласты яе смаркач – сын Василь, только знал, что тягнуть за подол да ныть. Дай есть, дай есть. И он дал смаркачу. Ледь подросло трохи хлеба, заробок дал. Узяў нібы за пастушка, хоць які там з яго пастух быў. Выратаваў, можна сказаць. А яно, убраўшыся ў сілу, як аддзячыла... Усё потым пайшло на глум, Усё, што датуль быццам бы зычыла шчасце. Але за што, за якія грахі усімагутны Божа пусціў на зямлю гэту страшную кару, гэту навалу, гэту пошасць, рэвалюцыю, якая ўсё перакруціла, пераблытала, дала волю рознай, галадранай ненажэры. Як не было, працаваў ён, але прапаў цвёрды грунт з-пад ног, знікла трываласць у жыцці яго. То бойся, як бы пасля пана ашалела і на цябе не накінуліся, як бы не ўчапіліся клыкамі ненажэрнага. То бойся, немцы, прыблуды, то дурня паляка, асцерагайся. Ну немец то яшчэ сюды туды быў, з немцам ужыцца можна было б. А вось гэтыя балахоўшчыкі, тыя, як прыпяклі іх бальшавікі, самі ж ледзь не ўкопалі яго, калі хацеў уберагчы ад абозу каня. Не паглядзелі тады, што не галадранец, а гаспадар. Зямля под нагамі была, як дрыгва. Вагалася, гатова была кожны момант прарвацца, праглынуць яго разам з усім дабром. Набачыўшыся ўсякага ўсяго, натросшыся ўжо не вельмі давяраўся, калі стала патрохі аціхаць, наладжвацца. Але год ад году ішло раўней, і дыхнуць, здаецца, ужо лягчэй можна было, чым, стаў зноў здаецца папраўляцца убірацца ў сілу весялей глядзець навокал і вось на табе на якое зло божа гэтая бяда гэта рэвалюцыя і новы перадзел зямлі Thank you. Глушако знову спомнився приход камісії. Як тримався, що говорив Міканор, злость закипіла грачей. Землю набивать не смій, навіть до той, яка ляжить без ужитку, під хмизняком і травою не дотикайся, бо лішак буде. Бо у других мені, бо другим галечи, гулящи, голодранцям в очі коля мала таго, што да зямлі дык яшчэ да парабка прычапіцца трэба. Парабка ім шкода. Парабку плаці як пану. А мо яшчэ рабіць за яго за парабка загадаюць. Усё вочы коле гэтым галадранцам ва ўсё ўзлезці гатовы. Нібы не ты, а яны на тваім двары, на тваёй зямлі гаспадары, галадранцы вашывыя. Асабліва ж гэта зараза васпаватая, дамецікаў прыблуда. Без яго мой ціха было б, дык не ж прынесла заразу, прыперла гада падкалоднага. Каб яму на тым і гэтым свеце, як гадзюцы на ражне, круціцца. так і круціліся у глушака. Думкі аб зямлі, аб міканору, Яны мяшаліся з думкамі пра сыноў, пра жонку, і тады зноў ажывалі крыўда і гнеў на Сцяпана. Даўно прыкмеціў, што надзеі вялікай на малодшага сына мець не трэба. Ён нязграбны неўдалы да гаспадаркі, але думаў, цешыў сябе, што можа навукай карысны будзе. Аж вось табе дачакаўся карысці. Вывучыўся сынок няма чаго сказаць, выадукаваўся на бацьку гарчаць. І то падумаць, вельмі трэба было верыць цяперашнім настаўнікам, якія адно на бальшавікоў стараюцца. Яны ж з Богом не лічацца. Трэба было спадзявацца, што яны чаму добраму вывучаць. Але не толькі іх тут віна. Нямала мусіць і жонка вінаватая шкадавала сыноў, песціла, нянчыла і данянчылася, выгадавала яблачка. А вось я ў хім, дзякуй Богу, здаецца, за розам узяўся, але каб не звязаўся з гэтай галадранкай Ганнай, дык можна было б адно радавацца, гледзячы на такое дзіця. Але, можа, яшчэ як і выправіцца, можа, гэта хвароба любоў не высушыць усе яго мазгі. Глушак падумаў, што што хвароба любоў перадалася сыну не інакш ад маткі. У той з моладую пазней у галаве многа глупства ўсякага вадзілася. Думаў пра глупства гэтай не так горача, як раней, але новыя бядоты глушылі даўнейшую крыўду. Да таго ж адгаворкі з Яўхімам у гэты вечар была ў душы нейкая прасветлена. Яўхім адзін разумеў яго – і адзін быў надзейны супольнік. А вось з маслаком это непагана прыдумана, думаў глушак. Як застрашыць добра, Дак мо ўся круцельня васпаватага і сыдзе на нішто. Злосць на меканура ўсё ж не спадала, палила няўціхна. Гад, гэты меканор, Ой гад! І ўсе яны гады, галечані нажырная, галадранцы. Трухім так спрытна пусціў чутку, што пад поўдзень у куранях не было такога чалавека, які б не ведаў, што маслак жывы, дужы, аб'явіўся зноў і што ў любы зручны момант можа апынуцца тварам у твар. Ведалі ў куранях, што маслак зноў не адзін, з бандаю, аб сілі якой хадзілі самыя розныя чуткі. Адны казалі, што ў ёй паўтара десятка – а другі, што больш за сотню бандытаў. У тым, што маслак і праўда аб'явіўся, амаль ніхто не сумняваўся, вельмі ж добра помніўся ён усім з нядаўняга, калі яго таксама не ўсе бачылі, але ўсе адчувалі. Да таго ж цяпер называлі сёлы, каля якіх ён быў, і людзей, якія натыкаліся на яго, прычым расказвалі да драбніц аб акалічнасцях, гэтых сустрэч. Задоўга да паўдня чутка з сарукую вярнулася назад у глушакову хату. Жывы? — сказала са здзіўленнем загадкава тётка сарока. Не бярэ, ні хвароба, ні згуба, не зламала яму хоць бы зуба. Глушак прасіпеў абыякава. Пра што это ты? Век не ўгадаць, не знаючы, адказала тётка сарока. Фу, глушак нават пакрыўдзіўся, знайшлі з кім дурэць. Я табе сваркач, які, чтобы загадкі са мной гуляць. Век не угадаў бы, Ке бы хацеў, адказала цётка. Угадаў бы, не угадаў, А для мяне это глупство. Глупство. Что? Ён глупство? Сорока таямніча и важно помолчала. Это маслак? Глупство. Што? У глушака вочы палезлі на лоб. Так уразіўся чалавек, перахрысціўся нават ад страху, не паверыў. Ты што пляцеш? От, як перад Богом, сказала цётка сарока. Брэшаш, праўда чыстая. Глушак аж аб'ехаў на канапу, так разгубіўся, пашкадаваў ад душы. Гэй! выкруціўся наукарызіна кінуўшы вострым вокам на цётку сароку глушак падумаў што скора паўсяла будзе ведаць як ён уразіўся як напалохаўся злосна папракнуў цётку чаго ж звоніш так галава шчэ смешкі строіць з гэтага ну а табе чаго баяцца лісліва супакоіла цётка сарока ты ў чым-небудзь ці вінаваты перад ім? А то не, не кляў яго можа гада. Дык я б не вінаваты быў, хіба б ён пытацца стане ў мяне, вінаваты я ці не? спытаў глушак. Но ну, пытацца не будзе, сам знае, які гнат вінават. Чуў, кажуць пра міканорчыка і пра другіх, наказваў, кі б ждалі яго. От, мабуць, грыбок трасецца, ён маслак гэты. Калі сказаў, што прыйдзе, то няхай хоць зямля правалится, а ён аб'явіцца. Зноў гайсаць стане потімку пад вокнамі наукарэзіна. Глушак схамянуўся і трывожна агледзеўся. Трэба ж такую хваробу на нашу галаву. Ой, не кажы, ой, не кажы, падтрымала цётка сарока. Сапсаваўся настрою глушака, так сапсаваўся, што не змог сабой нават саўладаць, нездаволена попракнуў цётку сароку. Отжа, прыперла ты на віну, як нябожчыка прыцягла. Хмурны, нездаволены, развітаўся нават і не памкнуўся пачаставаць чым-небудзь цётку сароку. Па ўсім было відаць, збіла яна яго стропу, устрывожала чалавека. Калі цётка сарока сышла з вачэй, глушак даў волю радасці. Ён цешыўся яўхімам. О, маладзец, адно слово маладзец, бацька во насенне. У радасці зацяплела надзея. Ну вось цяпер можа астынуць тыя у парадкавацелі. З такім настроем весялей было порацца ў гумне, на прыгуменні, Трывога, праўда, не прападала, не мог не бачыць, што ўсё ўперадзе тоні яшчэ ў няўпэўненасці, якая невядома як павернецца, а ў сярэдзіне нешта ўсё ж такі нядобра ныла. Але хоць спакою не было, але не было і ранейшай бездапаможнасці. Жыла, падбадзёрвала душу прасветленка надзея, чуючы пра бандзіта маслака, можа яны, не асмеліцца пабаяцца на ражон перціся можа і выспаваты гэты абвяне адумаецца як-ніяк нікому няма ахвоты лішне рызыкаваць галавою а не адумаецца ён дык другія можа асцерагуцца усё роўна яму аднаму разгарнуцца не будзе як Але ўсё ж глушаку трывожнасць тачыла душу. Хацелася штосьці рабіць і чыніць штосьці такое, каб пагроза бяды адышла, прапала зусім. І пачуў, як цупае за двума гумнамі цэп у зайчыкавым гумне, і пацягнуўся ён на гэтае цупанне. Малаціў сам зайчык. Пад сарочкай хадзілі худыя рухавыя лапаткі, а цеп паблізкаваючы, то лёгка ўскідваўся, то лажыўся на снапы. Глушак тхарынамі вострымі вочкамі акінуў амаль пустыя за старонкі і адзначыў на ўсялякі выпадак: « Канчае малаціць і мігам успомніў, колькі зайчык звёз вазоў і падумаў: Больш як да калят на сваім яму не пратрымацца. rentrée, Сябры выслухалі старонкі рамана Івана Меліжа, людзі на балоце. Выканаўца артыстка Лікапташук.